Idurrez, Kisabel, e, eh, garazi arrulak aipatu zuen arrainakura eta Euskarak ekosistema osoa behar duela. Zer da Euskararen ekosistema osoa, zer esan nahi du horrek? Ba, bizimoduko arlo guztiak esan nahi du funtsean eh, horrek. E, ari gara, egia da, Euskal Herrian bai soziolinguistikoki eta bai banaketa administratiboaren e, ondorioz hizkuntza politiketan egoera desberdinak ditugula. Baina e, uste dut e, leku gune guztietan eh, badugula e, zailtasun, zailtasun bat eta da e, Euskaraz bizitzea e, nekezia bat dela. Baita arnaz gune izendatutako gune horietan ere. Zergatik, ba, ez dakit, e, ba, izkuntza hegemonikoaren jabe den edo nork e, ez, egoizean eh, e, jeiki eta egin bere hizkuntza horretan egiten dituen gauza guztiak guke aize kontrara egin behar izaten ditugulako. E, hasi ogia erostetik eta ez irratia jarri eta haie ez hizkuntza hegemonikoetako eskaintza edo euskaraz datorren eskaintza zein den, mo, horre badugu ustai, e, ustai oso bat. Orduan ekosistema da bizimoduko arlo arlo guztiak eta gainera beti bada kexa bat, ez? E, ba, ezagutzen bagoaz irabazten baina hori ez da gero erabileran eh, ispilatzen, ez da berdin e, islatzen, ez da eh, erabilera, erabileran. Eta horrez gara jabetzen eta esango nuke bereziki aurreta gaztetxoei begira eta bereziki Euskaraz eskolaren bidez jabetzen diren aurreta gaztetxoei begira ekosistema hori izatea ze garrantzitsua den, ez da? E, nola bait, e, bueno, Euskalduntasunean ardazten garenok, ba, badaukagulako behar bada bat, ez, aize kontra horretan eh, aritzeko, baina nolabait eh, genealogia berri horrek zentzu bat izan dezan Euskaraz eh, aritzeko ekosistema hori guztia behar du, behar ditu pantailak Euskaraz, behar du, dibertsioa Euskaraz, behar du guztia Euskaraz. E, toki simboliko batean gaude, bai honako herriko etxe aintzinean, eta hemen korrika bukatu zen, Euskaraldiari e, lekukoa pasadio hemen, e, Baionako herriko etxeari ere deialdi edo deiadar bat, e, mezu mezua bidali nahi izan zaio ere bide batez beste askori bezala. Bai, ez, ez zen zehazki e, Baionako herriko etxeari, baina bide batez Baionako herriko etxeari ere bai, ez da. E, bat irudikatu nahi izan duguna da, E, herritarren aldetik badela engaiamendu hori, badela askotan e, aktibazio hori. Uste dut e, korrika badela horren e, adibide eder bat, bo, eta toki hau aukeratu dugu hemen amaitu zelako e, korrika eta milaka lagun batu, batu ginelako. Eta hor mugitzen da zerbait, eta denok bizi dugu e, indar hori, eta Ba- batzutan zaila zaigu izen bat jartzen, ez? Hor gertatzen denari, baina badakigu zerbait eh, gertatzen dela. Eta guk izendatzen dugu hori gizarte adostasun zabal bat e, dela. Orduan, gizarte adostasun hori badago, herri arro horren irudikapena badago, baina hori ez da eh, iristen behar bezala e, agintarien gana, ez da behar bezala iristen edo ez dute behar bezala hartzen e, eragin indarra duten indar politikoek. Eta orduan interpelazio hori e, badago. Herritarren aktibazioa badago, egiten dugu, e, korrika pasada, Euskaraldia egingo dugu, horre berriro ere sortuko da e, indar bat, baina horrek behar du aintzat hartze bat e, agintarien e, aldetik, indar politikoen aldetik, eta behar da e, nolabait injustizia egoera bat da hau, e, minorizazio egoera bat e, da hau, eta zuzentzeko politika publiko sendoak e, jartzea. Hori galdegin nahi nizun, politika publiko sendoak zer izan daitezke oso gaizabala da, baina zer izan daiteke azkar eta errez egin daitekena? ba, ziuraski honetan ere, e, zera ez, e, partizioak ez digu mesederik e, egiten, ze azkenean e, partizio administratiboak ba, urten e, joanarekin batera gainera, errealitate zatitu hori are eta indartsuago egiten du. Orduan, ziuraski tokian toki pentsatu beharrekoak e, dira, eta uste dut, alde horretatik, e, Ipar Euskal Herrian, Lapurdi, Baxenabarreta Zuberoan, Euskal Konfederazioak oso kokatu duela, ez? E, egoera eta eta eskaera aipatu du e, larrialdi linguistikoa, nola UNESCOk gutxieneko erreproduziorako ezartzen duen gizartearen uneko 30aren hiztun maila horretatik zeurruti dagoen e, e, ipar Euskal Herria eta finkatu du helburu bat 2050erako, ez? Eta uste dut, berak ere, hemen zehazten zaila izango litzateke, baina bai hezkuntzaren ikuspegitik, bai astialdiaren ikuspegitik, bai helduen euskalduntze alfabetatzearen eh, ikuspegitik, bai edabideen eh, ikuspegitik, baduela bide horri bat, proposatzen diena e, eh, Iparra Euskal Herriko botere publikoei, nolabait, e, egoera hori zuzentzeko, eta 2000 eta berrogeita marrera begira, plan hori eta horretarako bideak egon daitezen, esate baterako, ez? Egia da, e, politika publikoak askotan zehaztasun handiz eh, aurrera eraman behar direla, ezta? Behin gehiagotan aipatzen da ere bai e, finantzamendu arazoa, diru arazoak eta herri urratzen ba argita garbi gelditu zen diru gehiago ez dagoela eta dagoen tokitik ezin dela atera hori <laughs> hori da eh, esaten esaten digutena, ezta? Ta gainera eh, badirudi hori oso, ez, eh, batzuetan ematen du, eh, pixkat partizioaren ideiara etorrita eta Euskal Herriko begirada osoa e, izatea, ez, e, garrantzitsua izan daiteke batzutan e, azpimarratu nahian edo, ezta? Eh, Ipar Euskal Herrian e, diruarena hola pasatzen da, zailtasun hoiekin guztiekin eta hola hola esplikatzen da. Baina esango nuke hori askotan ez dagoela urruti e, autonomi erkidegoan, araba bizkai eta gipuzkoan gertatzen denetik, eta zer esanik ez, Nafarroan e, gertatzen den horretatik ere ez da. Ze esaten da, e, Euskararen normalizazioaren e, alde gaude esate baterako ez, e, autonomi erkidegoan. E, Gainera esango nuke, ustai politiko guztia intzat harturik, ba, ez, inor gutxik esango duela Euskararen normalizazioaren, edo ez, ez dugu bat egiten Euskararen eh, normalizazioarekin, Baina eh, Euskararen normalizazio prozesua eraldaketa sozialeko prozesu bat da. Eta dio da bezala, eh, minorizatutako egoera bat eta kolektibo bat e, nolabait indartu eta justizia sozialeko egoera batera eramatekoa. Eta hori ekosistema Gainera, bizimodu guztiko arloak eh, direnez, pasatzen da, inbertsio handiak eh, egitetik, diru inbertsio handiak. Eta, gau, partizioak besteak beste sartzen gaitu elkarren konparaketa eh, eta gainera batzutan erortzen gara e, joko horretan gurea ez den e, joko batean, ez? Eta orduan iparraldekoarekin konparatuta ematen du e, autonomia erkidegoan guztia egina egina dagola, baina ez da ez da egia. Ze ikusten dugu esate baterako e, etengabe Frantziako estatuak adibidez zenbat inbertsio egiten dituen fran, e, frantsesaren aldeko hizkuntza e, politiketan, ez? Industria kulturala e, indartzen ikusentzunezkoak, e, digitalizazioa, e, Frantzian Frantziako estatuan e, industrian aritzeko e, nazioarteko e, konpainiek e, dute ingelesa erabili baizik eta frantsesa erabili behar dute, bai? Hori guztia egiten da eta, eta gu eh, Euskararen herri osoan oso urruti gaude inon ere hori egitetik edo hori izatetik. Eh, euskaraldia beraz berriz izango da, hemendik urte batera Bai, e, datorren e, maiatzean, hor bada data, data e, aldaketa bat, e, mo, pentsatuz e, egia da, ba, udaberrian eta kaleko bizitza e, indartsuagoa dela e, udazkenekoa baino, eta interakzio soziala ere e, handiagoa dela. Eta, eta bai, horrere berriro herritarrek egingo dugu ariketa. Uste dut garrantzitsua dela, eh? E, Erritarrok beste dozein arlotan e, bezala gure engai amendua eh, adieraztea, gizarte bizi bat eh, izatea, jendarte bizia e, izatea, baina lehen esan dugun bezala hori ezimestekoa da, baina ez da aski. E, gizarte engaiamendu horrek, e, botere publikoen engaiamendua izan behar du, baldin eta eraldaketa sozialeko prozesu baten, eta Euskararen normalizazioa alaxe da, emaitzarik izango bada. Mi esker. Eskerrik asko.